Deuteronomio, Kabanata 24 Kung mag-asawa ang isang lalaki, ngunit dumating ang panahon na ayaw na niya sa babae, dahil may natuklasan siya ritong hindi kaaya-aya, at gumawa siya ng kasulatan ng paghihiwalay, ibinigay ito sa babae at pinalayas ito sa kanyang pamamahay. Kung ang babaeng hiniwalayan ay mag-asawa sa iba, at hiniwalayang muli matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay o kaya'y namatay ang ikalawang asawa at paalisin rin ito sa kanyang pamamahay. Ang babae ay hindi na maaaring pakasalan pa ng kanyang unang asawa. Ang babae ay ituturing ng marumi. Magiging kasuklam-suklam kay Yahweh kung papakisamahan pa nito ang babae hindi ninyo dapat dungisan ang lupaing ibibigay niya sa inyo. Ang lalaking bagong kasal ay hindi maaaring maglingkod sa hukbo o anumang gawaing bayan sa loob ng isang taon. Hahayaan muna siyang lumigaya sa piling ng kanyang asawa. Huwag ninyong kukuning sangla ang gilingan na ginagamit ng isang tao para sa kanyang pagkain sapagkat para na rin ninyong kinuha ang kanyang ikinabubuhay. Sino mang dumukot sa kapwa niya Israelita upang alipinin o ipagbili ay dapat patayin. Sa ganitong paraan ninyo aalisin ang kasamaang tulad nito. Tungkol sa mga sakit sa balat na parang ketong, sundin ninyong mabuti ang sasabihin sa inyo ng mga paring levita, sapagkat iyon ang tagubilin ko sa kanila.' Alalahanin ninyo ang ginawa ni Yahweh na inyong Diyos kay Miriam nang kayo'y naglalakbay mula sa Ehipto. Kung kayo'y magpapautang sa inyong kapatid, huwag kayong papasok sa bahay niya para kunin ang kanyang sangla. Maghintay kayo sa labas upang doon tanggapin ang sangla na kusang ibibigay ng nangutang kung balabal ang sangla ng isang mahirap na nangutang sa inyo, huwag ninyong palilipasin ang gabi na nasa inyo ang sangla. Dapat maibalik iyon sa kanya paglubog ng araw sapagkat iyon lamang ang gagamitin niya sa pagtulog. Sa gayon, tatanaw siya ng utang na loob sa inyo at kalulugdan kayo ng Diyos ninyong si Yahweh. Huwag ninyong ipagkakait ang kaukulang bayad sa inyong mahihirap at nangangailangang manggagawa. Maging siyamay kapwa Israelita o dayuhan na nakikipamayan sa inyo. Bago lumubog ang araw, ibigay na ninyo sa kanya ang sweldo niya para sa maghapon, sapagkat iyon lamang ang inaasahan niya sa buhay. Kapag hindi ninyo ibinigay agad, at dumain siya kay Yahweh, iyon ay pananagutan ninyo. Hindi dapat parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa kriming nagawa ng anak, ni ang anak dahil sa kriming nagawa ng magulang. Ang mismong may sala lamang ang siyang dapat patayin. Huwag ninyong pagkakaitan ng katarungan, ang mga dayuhan o ang mga ulila Huwag din ninyong kukuning sangla ang balabal ng babaeng balo. Iniuutos ko ito sa inyo sapagkat dapat ninyong alalahaning naging alipin din kayo sa Ehipto at iniligtas kayo roon ng Diyos ninyong si Yahweh. Kung sa pagliligpit ng ani ay may maiwan kayong mga uhay, huwag na ninyong babalikan iyon. Hayaan na ninyong mapulot iyon ng mga dayuhan, ulila, at mga byuda. Sa ganoon, pagpapalain kayo ni Yahweh sa lahat ninyong gawain. Kapag napitasan na ninyong minsan ang inyong mga olibo, huwag na ninyong babalikan ang natira. Hayaan na ninyo yon sa mga dayuhan, ulila at mga byuda. Kapag naani na ninyo ang inyong ubas, huwag na ninyong babalikan ang natira hayaan na ninyo iyon sa mga dayuhan, ulila at mga byuda. Alalahanin ninyong kayo'y naging alipin din sa Ehipto. Iyan ang dahilan, kaya iniuutos ko ito sa inyo.